Botakos. 1 bob buloqdan endigina yarim chelak suv olgan ham edimki dasht bo'ylab kuchli qichqiriq yangradi hey akademik tumshug'ingga tushiraman men quloqimni ding qilib toshday qotib turardim aslida ismim kamol bu yerda akademik deb laqab qo'yishgan edi ha o'ylaganimday bo'lib chiqdi narigi tomondan traktorning tir etgan ovozi eshitilmasdi tumshug'imga tushirmoqchi bo'lgan odam o'sha abu bakr u yana dag'dag'a solib rosa so'kadigan bo'ldi da hatto musht ko'tarishdan ham qaytmaydiganlardan u suv yetkazib berishga ulgura olmayapman traktorlar ikkita men bo'lsam yakka o'zim shunga qaramay manavi yakka ot aravada ularga suv ham yonilg'i ham moy ham yana boshqa balo battarlarni yetkazib berishim kerak traktorlar bo'lsa bu atrofda yakkayu yagona hisoblangan buloqdan tobora uzoqlashib borardi ular yonilg'i sisternalari saqlanadigan birdan bir shiyponimizdan borgan sayin olislashib ketmoqda shiyponni yaqinroqqa ko'chirishga urinib ko'rdik ammo qayoqda deysiz u ham suv bilan bog'liqdi abu bakrga o'xshaganlar bo'lsa buni tushunishni istamaydi tumshug'ingga solaman deb baqirgani baqirgan mening bu yerda og'zidan so'lagi oqib yurgan landavur talabani deb bekorga vaqt o'tkazishga toqatim yo'q deydi men esa u o'ylagandek talaba ham emasman hatto institutga kirishni xayolimga ham keltirmaganman maktabni tugatishim bilanoq shu yerga anorxoy dashtiga kelgan edim bizni bu tomonga yuborayotganlarida majlisda hammamizni shu jumladan meni ham qo'riq yerlarni zabt etuvchi dongdorlar yangi o'lkalarni kashf etuvchi qo'rqmas tashabbuskorlar deb atashgan edi dastlab shunaqa edik endi chi aytishga ham uyalasan kishi akademik bu laqabni menga abu bakr qo'ygan bunga o'zim aybdorman ko'nglimdagini yashira olmayman xuddi yosh boladek o'z o'zimga gapirib xayollarga berilib ketaman keyin odamlar mendan kulib yurishadi lekin ular buning uchun men emas mendan ko'proq tarix o'qituvchimiz o'lkashunos oldiyorov aybdor ekanini bilsalar edi shu o'qituvchimizning gapiga kirib endi rosa ta'zirimni yeyapman shu asnoda bochkani to'ldirmasdanoq soylik bo'ylab yo'lga tushdim aslini aytganda bu yerlarda sira yo'l bo'lmagan bu yolg'izoyoq yo'lni ham aravada qatnayverib o'zim ochganman qoramtir keng dala etagida traktor turibdi uning kabinasi ustida abu bakr o'tiribdi u havoda mushtini o'ynatib hamon meni so'kar go'rdan olib go'rga tiqardi men otga qamchi bosdim bochkada suv chayqalib yelkamga sachrar ammo men buni pisand qilmay otni battar qamchilar edim abu bakr hozir ta'zirimni bersa kerak bu yerga yuborishlarini o'zim iltimos qilganman hech kim meni majbur etgani yo'q boshqa yigit qizlar qozog'istonga gazetalarda yozilayotgan haqiqiy qo'riq yerlarga ketishgan men bo'lsam bir o'zim anorxoy dashtiga kelibman bu yerda shu yil bahorda birinchi marta ish boshladilar shunda ham atigi ikkita traktor bilan ishga kirishildi o'tgan yili agronom sorokin u bu yerda hammamizning boshlig'imiz hisoblanadi bir yerga bahor arpa ekib sinab ko'rgan ekan aytishlariga qaraganda hosil yomon bo'lmabdi agar ish shu zaylda davom etsa ehtimol anorxoy dashtida yem xashak masalasini hal qilish mumkin bo'lib qolar biroq hozircha ehtiyotkorlik bilan ish ko'rish kerak anorxoy saratonda qaqrab ketadi hatto tikanlar ham turgan joyida qovjirab qoladi erta kuzda mollarni shu yerga qishlovga haydab kelgan kolxozlar esa hali ekish tikishni boshlamay qani ko'raylikchi boshqalar nima qilarkin deb kutib turadilar buning ustiga biz bu yerda ozmiz bor yo'g'i ikki traktorchi ikki pritsepchi oshpaz ayol suv tashuvchi ya'ni men va agronom sorokin qo'riq yerlarni zabt etuvchilar armiyasi mana shulardan iborat kim bilsin ehtimol bizning haqimizda hech narsa bilmas biz ham olamda nimalar bo'layotganidan bexabarmiz goho sarokin biror yangilik topib kelardi u otda yaqin atrofdagi cho'ponlar huzuriga borib ratsiya orqali boshqalar bilan janjallashib qilingan ishlardan hisob berar edi gap bunday ekanu men bo'lsam qo'riq yerlarni cheksiz dashtlarni ko'raman deb yuribman darvoqe buning hammasiga tarix o'qituvchimiz oldiyorov sababchi bo'ldi ya shu odam bizga anorxoy dashtini boplab ta'riflagan edi asrlar bo'yi qo'l urilmay qo'rday yonbag'irlaridan tortib to balxashning qamishzorlarigacha cho'zilib ketgan anorxoy dashti ermanu shuvoqzorlar bilan bezanib savlat to'kib yastanib yotibdi afsonalarga qaraganda qadim zamonlarda uyur uyur yilqilar anorxoy tepaliklarida adashib dom daraksiz yo'qolib ketgan so'ng yovvoyilashib ketgan otlar to'dalashib uzoq vaqtlar daydib yurishar ekan anorxoy o'tmishning tilsiz guvohi dahshatli janglar maydoni ko'chmanchi sahroyi qabilalarning makoni bizning zamonamizda esa anorxoy dashtlari boy va sahiy chorvadorlik o'lkasiga aylantirilishi kerak va hokazo shunga o'xshash so'zlar o'sha kezlarda anorxonni xaritadan ko'rish qanday zavqli edi u kaftdagina joyni egallab yotardi endi chi erta tongdan kechgacha bu la'nati aravani u yoqdan bu yoqqa taraqlatib haydaganim haydagan kechqurun holdan toyib yuz mashaqqat bilan otni arang aravadan chiqaramanda oldiga toy toy qilib bog'lanib mashinada keltirilgan pichandan tashlab qo'yaman so'ng oshpazimiz addiy nima bersa ham yeb olamanda o'tovga kirib mukka tushganimcha toshday qotib uxlab qolaman qirq yettinchi trek darhaqiqat anorxoy erman shuvoqzorlar bilan bezanib savlat to'kib yotardi qani endi vaqt bo'lsayu bu cheksiz dashtlarni soatlab kezib uning go'zalligidan bahramand bo'lsang hammasi ham mayliyu ammo bir narsaga hayronman abu bakrga mening nimam yoqmay qoldi u meni nega bunchalik yomon ko'radi agar bu yerda meni nimalar kutayotganini ilgaridan bilsaydim men har qanday tabiiy qiyinchiliklarga chidashga tayyorman axir bu yerga mehmonga kelganim yo'q-ku. biroq negadir birga yashab birga ishlashimiz lozim bo'lgan odamlar haqida sira o'ylamagan ekanman hamma yerda ham odam odam ku deganman da men bu yerga mashinada ikki kunda yetib keldim mana bu to'rt g'ildirakli aravani ham men bilan birga olib kelishdi o'sha paytda uning dastidan shunchalik azob uqubatda qolishimni xayolimga ham keltirmagan edim axir men bu yerga pritsepchi bo'laman deb kelgan edim ku bir bahor traktorda ishlab uni o'rganib olib traktorchi bo'lib qolaman degan orzuda edim rayonda ham menga xuddi shunday deyishgan mana shu orzu meni anorxoyga boshlab kelgan bu yerga kelib qarasam pritsepchilar yetarli ekan meni suv tashishga qo'yishdi boshdayoq bu ishni rad etib uyga qaytib ketishim mumkin edi nega desangiz men hozirgacha aravaning shotisini ham bo'yinturuqni ham ushlab ko'rmagan edim umuman shu kunga qadar hech qayerda ishlaganim ham yo'q edi faqat shanbaliklardagina qand zavodida onamga ko'maklashardim otam frontda halok bo'lgan ekan men uni eslay olmayman shuning uchun ham mustaqil hayot boshlashga qaror qilgan edim nima bo'lsa ham issig'ida qaytib ketishim kerak edi ya lekin uyaldim bu yerga kelish oldidan majlisda qancha duv duv gap bo'ldi axir onam ham rozi bo'la qolmadi u mening vrach bo'lishimni orzu qilardi ammo men o'z fikrimda qat'iy turib oldim sizga yordam beraman deb ko'ndirdim cho'lga borishga qat'iy bel bog'lab tezroq yo'lga chiqishga oshiqardim endi darrov qaytib borsam odamlarning yuziga qanday qarayman xullas aravada suv tashishga to'g'ri keldi ammo boshimga tushgan kulfatlarning boisi bu emas bu yoqqa kelayotganimda yo'l yo'lakay mashina ustida tik turganimcha chor atrofga suqlanib boqardim mana qadimiy afsonaviy anorxoy dashti mashina yassi tepaliklarda endigina yashil tusga kirib kelayotgan dasht yuzida arang ko'zga chalinib turgan yo'l bo'ylab yeldek uchib borardi yerlar qor namidan bug'lanib yotardi nam havoda bulturgi tomirlardan endigina nish urib chiqayotgan anorxoy yovshanlarning achchiq hidi dimoqqa urilib turardi qarshidan esayotgan shamol keng dashtlikdan tabiatning bir olam shovqinini va sof bahor nafasini olib kelardi biz ufq sari yelib borardik u esa olis olislarda maysa bilan qoplangan tepaliklar ostida orqasiga tisarilib anorxoy dashtining ko'z ilg'amas kengliklari sari imlayotgandek tobora uzoqlashib ketmoqda edi shunda men go'yo o'zimni o'tmish zamonlarning sadolarini eshitayotganday sezdim yer go'yo ming ming tuyoqlar ostida larzaga kelib guvillaydi sahroyi ko'chmanchilarning son sanoqsiz otliq askarlari nayza va bayroqlarini ko'tarib okean to'lqinlari singari dahshatli hayqiriq g'ala g'ovur bilan yelib yugurishardi ko'z o'ngimda dahshatli jang manzarasi namoyon bo'lardi temir jaranglab odamlar qiy chuv ko'tarishar otlar bir birlarini tishlab tepishardi mening o'zim ham qayerdadir mana shu qaynoq jang ichida yurardim go'yo ammo jang so'ronlari tinib bahor fasli kirishi bilan anorxoy dashtida oq o'tovlar yoyilib ketar qishloq ustida tezak tutunlari osmonga o'rmalar chor atrofda qo'ton qo'ton qo'ylar yilqi podalari o'tlab yurar tuya karvonlari qo'ng'iroqlarini jaranglatib qayoqdandir kelib qayoqqadir yo'l olar edi parvozning uzoq uzoqlarga taralgan cho'ziq ovozi meni hushimga keltirdi yolini hilpiratib dumini yoyib yeldek uchib borayotgan poygachi ot kabi vagonlar ustiga tutun buruqsitib parovoz o'tib borardi u uzoqdan menga xuddi shunday tuyuldi poyezd borgan sari kichrayib qora chiziqday bo'lib qoldi va nihoyat ko'zdan g'oyib bo'ldi biz dashtda joylashgan yakka yolg'iz razъezd yonidagi temir yo'lini kesib o'tib yana yo'limizda davom etdik manzilga yetib kelgan dastlabki kunlarda o'zimni osmondan tushib qolganday his qildim yo'lda xayolimni band etgan manzaralar hamon ko'z o'ngimdan ketmasdi dala shiyponning yaqindagi tepalik ustida qadimiy yodgorlik xotin kishining haykali turardi kulrang qo'pol yo'nilgan bu granit parchasi necha asrlar mobaynida yerga chuqur botib qo'riqchi singari yiroqlarga boqib turardi uning yomg'ir va shamol ta'siridan latyeb biroz qiyshaygan o'ng ko'zi qorachig'i oqib puchayib qolganday qovoqlari ostidan qumrayib turishi kishini vahimaga solardi men unga uzoq vaqt sinchiklab qarab turdim so'ng o'tovga kelib sarokindan so'radim o'rtoq agronom sizningcha bu yerga mana bu haykalni o'rnatgan kim sarokin qayoqqadir ketishga otlanayotgan edi qalmoqlar o'rnatgan bo'lsa kerak dedi u otga mina turib va jo'nab ketdi koshki u vaqtlarda meni bunday javoblar qanoatlantira olsa hali yaxshi tanishib ulgurmagan bo'lsam ham traktorchi va pritsepchilarga murojaat qildim yo'q bu to'g'ri emas qalmoqlar bu yerga o'n yettinchi asrda kelishgan bu ustidagi haykal bo'lsa o'n ikkinchi asrga mansub aftidan bu xotin haykalini mo'g'ullar g'arbga qilgan buyuk hujum davrida o'rnatishgan biz qirg'izlar ham ular bilan birga enasoy sohillaridan bu yoqqa tyanshan o'lkalariga kelib qolganmiz bizgacha bu yerda qipchoq qabilalari ularga qadar esa malla sochli tiniq ko'zli odamlar yashagan tarixni yana ham chuqurroq kavlashtirardimu ammo traktor yonida turgan kombinzonli yigit so'zimni bo'ldi bu abu bakr edi hoy tirranchi deb qovoq ostidan menga g'azabli o'qraydi juda olim ko'rinasan qani bu yoqqa kel o'tovdan shprits bilan tovoqni olib chiq men bo'lsam unga shprits bilan salidolni olib kelibman eh akademik dedi u mensimagan bir ohangda tishini qisib va qizarib ketgan ko'zlari bilan yeb qo'ygudek bo'lib biz savodsizlarga ma'ruza o'qishni bilasanu otni tuyadan ajratolmaysan shu shu akademik bo'lib qoldim mana men hozir o'z aravam bilan abu bakrga yaqinlashmoqdaman uning jag'i hamon tinmasdi u shudgor ichidan loyga botib men tomon yugurib kelayotir buncha toshbaqaga o'xshab sudralmasang yana qancha kuttirmoqchisan bo'g'ib tashlayman sen itvachchani onasi og'zidan ketmagan bitta akademik kamaysa kamayibdida men traktorga xomushgina yaqinlashdim o'zimni oqlash uchun nima ham deya olardim axir traktor mening aybim bilan to'xtab qolgan xayriyatki pritsepchi ayol qalipa mening yonimni oldi kel endi o'zingni bos abu bakir baqirish chaqirishdan nima foyda uni qara bechoraning rangida rang qolmabdi sho'rlik juda qiynalib ketibdi dedi da qaltirab turgan qo'llarimdan cherakni olib radiatorga suv quya boshladi busiz ham jonini jabborga berib ishlayapti ku ko'ryapsanmi qora terga botib ketibdi menga nima jerkib tashladi abu bakir uyda o'tirib kitobini o'qiyversin edi mayli bas qil endi tinchitishga urinardi qalipa muncha badjahl bo'lmasang yaxshi emas agar kishi bunaqalarning hammasini kechiraversa o'zini baloga qo'yishi ham hech gap emas planning bajarilishini sendan emas mendan so'raydilar bu xumpar olim jonimni halqumimga keltirayotgani bilan kimning ishi bor axir mening olimligim muncha dastak bo'lib qoldi nega ham o'qigan ekanman qayoqdan ham tarixchi oldiyorovni eslay qoldim men bu yerdan tezroq qaytib ketishga shoshilardim axir sahroning u burchi ham bizga o'xshaganlarga muntazir bo'lib turibdi ku u yerda traktorchi sadabek ishlaydi u yoshi anchaga borib qolgan jiddiy kishi jahli chiqsa ham baqirib chaqiravermaydi orqamdan traktor motorining ovozi eshitildi abu bakrning traktoriga jon kirib yurib ketdi men sal yengil tortib namiqqan fufaykada junjikib turardim bu abu bakr muncha badshahl muncha zahar ekan a hali qari ham emas o'ttizdan sal oshgan to'g'ri yuzi ancha xunuk yonoq suyaklari bo'rtib chiqqan qo'llari arslon panjasiday baquvvat ammo o'zi ancha xushqomat ko'zlari bo'lsa vajohatli sovuq sal narsaga qonga to'ladi joni bo'g'ziga keladi bunday paytlarda ehtiyot bo'lmasang seni g'ajib tashlaydi yaqinda bir voqea bo'ldi oqshomda yomg'ir boshlanib tun bo'yi savalab chiqdi uyib ketgan kigiz ustidan bir maromda chakillab oqib tushayotgan tomchilar qandaydir mungli ohangda kishiga nimanidir shivirlaganday tuyulardi yomg'ir erta bilan ham tinmadi biz o'tovda o'tiraverib bekorchilikdan zerikib ketdik agronom sarokin qayergadir ketgan edi shunday kunda ham uning ishi boshidan oshib toshib yotadi chorvachilik uchun ham javobgarda shu sababli u biror daqiqa tinim bilmas ertayu kech umri egarda o'tardi yomg'ir biroz pasayganda sadabekning kichik ukasi pritsepchi esirkep mening otimga mindi da cho'ponlar oldiga jo'nadi aldey bilan qalipa bo'lsa chereklarni ko'tarib buloq boshiga suvga ketishdi o'tovda biz uch kishi abu bakir sadabek va men qoldik tabimiz xira har birimiz o'z ishimiz bilan band edik abu bakr oyoqlarini uzatib yonboshlaganicha papiros chekardi sadabek o'choq oldidagi to'qim ustiga o'tirib bigiz va mo'mlangan pishiq ip bilan eski etigini yamardi men burchakka tiqilib olib kitob o'qirdim o'tovning ichi zax ivigan namatdan qo'y hidi kelar tepadan ahyon ahyonda choy siyohli suv tomchilar edi tashqarida esa halqob suv yuziga shovullab yomg'ir yog'ardi abu bakir zerikib esnadi qo'llarini qirsillatib kerishdi u yoq bu yoqqa qaramay qovog'ini osgancha qo'lidagi papiros qoldig'ini uloqtirganda kigizning bir chekkasiga borib tushdi namat tutab jizg'anak hidi chiqa boshladi sadabek papiros qoldig'ini oldida kulga tashladi ehtiyot bo'lish kerak dedi u charm orasidan tupkulangan mumli ipni o'tkazarkan nima joyingdan qo'zg'ala olmaysanmi ha nima bo'pti deb jahl bilan boshini ko'tardi abu bakr namat yonib ketay dedi obbo matoingni qarayu mensimay tirjaydi abu bakr ilma teshik etigingni yamayapsanmi yamayver boshqasi bilan ishing bo'lmasin gap boylikda emas bu yerda sen bir o'zing emas o'z uyingda ham emassan o'z uyimda emasligimni bilaman uyimda bo'lsam sen bilan gaplashib ham o'tirmas edim tushundingmi maymun bashara xudoning qahriga uchramasam surgun qilinganday senu sening xotiningga o'xshash ahmoqlar yashaydigan anorxoyga kelib qolarmidim sadabek mo'mlangan ipni kuchi bilan siltab tortdi bigiz uning qo'lidan otilib chiqib orqasiga tushdi u abu bakrga nafrat bilan uzoq tikilib turdi so'ng bir qo'lida etik bir qo'lida tarang tortilgan ipni ushlaganicha g'azab bilan oldinga intildi mayli seningcha men ahmoqman bu yerga hammamizni boqish uchun men bilan birga kelgan xotinim ham ahmoq bo'lsin og'ir nafas olib gapirardi u boshqa hamma anorxoyliklar ham seningcha surgun qilingan kishilarmi nima ularni bu yerga sen haydab kelganmisan qani javob ber espas deb baqirdi u va o'ng qo'li bilan nag'alli etigining qo'njidan ushlagancha o'rnidan irg'ib turdi abu bakr bir chekkada yotgan gaka kulchiga o'zini otdi kallasini yelkalari orasiga olib urishga hozirlanib turdi men qo'rqib ketdim vaziyat juda qaltis edi ular bir birini o'ldirib qo'yishi ham hech gap emasdi qo'y abu bakr dedim yugurib borib uni urma qo'y sadabek shu bilan tenglashib o'tirma deb oyoqlari ostida o'ralashib sarosimada yalinib yolvordim sadabek meni bir chekkaga itarib yubordi ular jangga hozirlangan arslondek o'tov ichida gir aylanishardi birdan bir biriga tashlanib qolishdi abu bakrning qo'lidagi kluch sadabekning boshi ustida yaltilladi ammo sadabek shu zahoti chap berib ikkala qo'li bilan kluchni ushlab qoldi abu bakr kuchli edi u o'z raqibini yerga yiqitib ostiga bosib oldi ikkalasi xirillashib so'kishib yumalashgancha olishib ketishdi men yugurib borib abu bakrning qo'lidan chiqib ketgan kuluchga butun gavdam bilan tashlandim nihoyat uni olganimcha o'tovdan chiqib qochdim alde qalipa suv olib qaytayotgan ayollarga qarab qichqira boshladim tezroq tezroq ular urushishyapti bir birini o'ldirib qo'yadi ayollar chelaklarini tashlab men tomon yugurishdi biz o'tovga yetib kelganimizda sadabek bilan abu bakir hamon yerda ag'anashib yotishardi ust boshlari yirtilgan yuz ko'zlari qonga bo'yalgan zo'rg'a ajratib qo'ydik aldi erini sudrab eshikka olib chiqib ketmoqchi bo'ldi lekin abu bakir bir zarb bilan qalipaning quchog'idan chiqib ketdi ha maymoq it senimi hali to'xtab tur sen murdor hali oyog'im ostiga yiqilib tavba qilasan o'shanda abu bakrning kimligini bilib olasan past bo'yli qotmadan kelgan aldey unga yaqin kelib yuziga tik boqib gapira boshladi qani tegib ko'rchi ko'zlaringni o'yib olayki o'zingni o'zing tanimay qolgin sadabek bamayli xotir xotinning qo'lidan ushladi qo'y aldey sadqai gap ketsin u men bu orada tashqariga chiqib to'polonda otib yuborilgan ключni qidirib topdim da o'tovdan nariroq borib uni tosh haykal yoniga ko'mib qo'ydim o'zim bo'lsam o'tirdimu birdan yig'lab yubordim past bo'g'iq yig'idan butun vujudimni qaltiroq bosgan meni hech kim ko'rmas edi o'zim ham qanday holatga tushib qolganimni bilmas edim faqat o'sha tosh haykalgina go'yo dardimni tinglayotganday bo'm bo'sh qolgan ko'z chanog'i bilan menga xo'mrayib boqib turardi atrofda tuman bilan qoplangan nam sokin va horg'in cho'l yastanib yotardi uning ko'hna va chuqur sukunatini biron sharpa buzmasdi yolg'iz mengina ko'z yoshlarimni artar hamon piqillab yig'lab o'tirardim men bu yerda uzoq juda uzoq vaqt to qosh qorayguncha o'tirdim Yoshanlar bilan bezangan cho'lda ana shu zaylda yashayman kuch quvvatim boricha mehnat qilaman lekin shunga qaramay hamon ishim o'ngidan kelmaydi mana hozir abu bakrdan yana yaxshigina dakki yedim oqibat nima bo'ladi o'zim ham bilmayman ammo umidsizlikka tushish ham yaramaydi to yiqilguncha o'z o'rningda mahkam turmog'ing kerak qani serko qimirla ildamroq ikkimiz ham tetik bo'laylik ishdan qolmaylik qirq sakkizinchi trek ikkinchi bob ertasi kuni odatdagidan barvaqtroq tongotarda turdim kecha o'tovda yotib o'zimcha shunday ahd qilgan edim bor kuchimni ishga solib shunday ishlayinki biron kishi koyishigina emas hatto ta'na ham qila olmasin o'zimning boshqalardan kam emasligimni bir ko'rsatib qo'yay dastavval yonilg'ini keltirib baklarga o'zim quyib chiqdim so'ngra ish boshlangunga qadar traktorlarning radiatorlarini suvga to'ldirib qo'yay deb aravam bilan buloq tomon jo'nadim undan keyin nonushta qilib olishniga ulgurish va biror daqiqani ham zoya ketkazmay yana suv tashish kerak hozircha ish men o'ylagandek borayotgandi bu orada g'ira shira oqimtir tuman qoplangan ufq ortidan asta sekin quyosh bosh ko'tara boshladi u go'yo cheksiz cho'zilib ketgan anorxoy dashtlarga nazar tashlashdan cho'chib ancha vaqtgacha o'rnidan qo'zg'almay turdi so'ng yana bir qaraganimda qiyo boqib jamolini ko'z ko'z qilayotganday ko'rindi quyosh tig' urayotgan paytdagi dasht manzarasidan go'zalroq narsa bo'lmasa kerak go'yo ulkan lojuvard dengiz o'z qirg'oqlaridan ko'tarilib chiqqanu shu bo'yi moviy to'lqinlari muzlab qolganday unda munda quyqa tortib qolgan qismlar to'q ko'k va sarg'ish tusda jilvalanadi o anarxoy o bepoyon dasht nega sukut saqlaysan nimalar haqida xayol surasan asrlar bo'yi nimalarni sir saqlab kelyapsan kelajakda seni nimalar kutayapti men bor yo'g'i bir suvchiman lekin bunga o'ksinmayman hali mana shu yerlarga ham mashinalarga ham o'zim hukmron bo'laman axir ikkita traktorimiz bu yerda qilinayotgan ishlarning hammasi ishning boshlanishi xolos men tadqiqotchilarning anorxoy dashtida katta yer osti daryolari bor degan fikrini allaqayerda o'qigan edim ehtimol bu hali taxmindir ammo nima bo'lsa ham ishonchim komilki kishilar bu yerlarga suv keltiradilar anorhoyda ko'm ko'k bog' rog'lar shivirlashib soya salqin ariqlardan suvlar sharqirab oqadi dasht shamoli mayin esib oltin bug'doyzorlar hosilini ko'z ko'z qiladi bu yerda shaharu qishloqlar bunyodga keladi bizning avlodlarimiz bu cho'lni faxr bilan anorxoy bo'stoni deb ataydilar yana bir necha yillardan so'ng bu yerlarga menga o'xshash biror o'spirin yigit kelganda ehtimol unga suv tashuvchi arava bilan cho'l bo'ylab kun bo'yi sanqib yurishga va qandaydir bir batfel o'zboshimchaning so'kishlarini eshitishga to'g'ri kelmas lekin har holda men unga hasad qilmayman chunki men bu yerga birinchi bo'lib kelganlardanman aravani to'xtatib qo'yib ertalabki anorxoy kengliklarini tomosha qildim mana shu damda o'zimni yer yuzidagi eng baxtiyor eng kuchli hatto eng go'zal odam deb his qilaman ha anorxoy yerlari sanoat o'lkasiga aylanadi kunning boshlanishi yomon emas motorlar ham ishlab turibdi suvni peshma pesh tashib keltirishga ham ulgurayapman ammo hali kechga uzoq suvga qatnab yurganimda bir vaqt buloq boshida qo'y qo'zilarning kichik bir qo'tonini uchratib qoldim ularni bu yerga bir qizcha haydab kelgan ekan u qo'ylarni buloqqa yaqinlashtirmay ariqchada sug'ormoqda edi qayoqdan kelib qoldi u ehtimol bizdan etagiroqdagi qo'sh tepalik ortidan soylik tomondan kelgandir cho'ponlar o'sha yoqda o'rnashgan edi qizning chehrasi menga tanishday tuyuldi men qaysi bir jurnalda xuddi shu qizga o'xshash kokili peshonasiga tushib turgan yoshgina xitoy qizning suratini ko'rgan edim balki shuning uchun men uni qayerdadir uchratganday bo'layotgandirman biz bir birimizga jimgina qaradik mening kutilmaganda bu yerda paydo bo'lib qolganim unga qanchalik g'ayritabiiy tuyulgan bo'lsa uning bu yerga kelib qolishi ham menga shunday ko'rindi biroq hech narsa bo'lmaganday aravadan sakrab tushdimda ishbilarmon kishilarday buloqdan suv olib bochkani to'ldira boshladim shu mahal qo'ylar ham suv ichib bo'lishdi qiz ularni bir chekkaga hayday boshladi yonimdan o'tib keta turib bu buloqning oti nima deb so'radi men hozir suv olganimda loyqalanib qolgan nursiz jilvalanib turgan buloq ko'ziga termilganimcha o'ylanib qoldim darvoqe yakkayu yagona bulog'imizning biron nomi bo'lsa kerak axir men hamon o'ylanib turarkanman bu orada suv tinib yuzi ravshanlanib tubi quyuq ko'k tusga kirdi bo'tako'z dedim qizga qayrilib ko'z bulog'i peshona sochini bir silkitib tabassum qildi qizcha juda go'zal ekan oti u haqiqatan ham bo'taloqning ko'ziga o'xshaydi o'ychan ko'rinadi biz gapga kirishib ketdik qiz bizning tomonlardan ekan u hatto o'qituvchim oldiyorovni ham tanirkan o bu kimsasiz cho'lda notanish qiz og'zidan sevimli o'qituvchimning nomini eshitish qanday yaxshi ehtimol u ham anorxoyga ana shu muallimning gapi bilan kelgandir qiz o'tgan yili maktabni biznikini emas boshqa maktabni tamomlab hozir saqmonchi qo'ylarning qo'zilash davrida cho'pon yordamchisi bo'lib ishlayotgan ekan qo'ramizdagi quduqning suvi sho'r dedi men bu yerda buloq borligini eshitgandim o'zimning ham oqin suvlarni ko'rgim kelib ketdi qo'zilarim ham zilol suv qanaqa bo'lishini bilishsin dedim qo'zilarni boqib katta qilib cho'ponga topshiraman keyin universitetga o'qishga ketaman vaqt soat yetsa men ham o'qimoqchiman dedim biroq men mexanizatsiya maktabiga kiraman meni aslida bu yerga traktorda ishlash uchun yuborishgan edi bu esa shunchaki vaqtincha bochkani ko'rsatdim unga vaqtincha yordamlashyapman suv tashigani boshqa birovni yuborishlari kerak men bu gapni chakka aytib qo'ydim og'zimdan chiqib ketganini o'zim ham sezmay qoldim uyalganimdan a'zoyi badanimdan isitma chiqib ketdi ammo yana shu ondayoq muzlab ketdim uzoqdan abu bakrning yoqimli ovozi eshitildi hey akademik jag'ingga tushiraman obbo ko'p gapirib yuboribmanku nima bo'ldi hayron bo'lib so'radi qizcha hech nima shunday suvni olib borish kerak dedim qizarib qizcha qo'zilarni kelgan yo'li bilan haydab ketdi abu bakr shudgorning uzoq chekkasida traktor kabinasidan turib mushtini havoda silkitganicha tomog'ini yirtib baqirardi ketyapmanku ku axir ketyapman ovozingni o'chirsangchi odam degan begona qiz oldida shunchalik ham baqiradimi dedim g'azab bilan va otni choptirib ketdim bochkadagi suv shalob shulub chayqalib sachrab boshimdan oyog'imgacha shaloba qildi to'kilsa to'kilaversin menga desa bir tomchisi ham qolmasin men bunday xo'rlikka ortiq chiday olmayman abu bakr kabinadan sakrab tushdi da yana o'tgan safargiday menga tashlandi men jilovni tortib otni taqqa to'xtatdim da agar sen shunaqa baqiraveradigan bo'lsang ishni tashlaymanu ketaman dedim jahl bilan u kutilmaganda bu gapdan dovdirab qoldi lekin hushtak chalib yubordi da yetti pushtim qolmay so'ka boshladi sen lapashang akademiksiz ham anorxoy bor edi bundan keyin ham o't tushkur bu cho'l qurib ketmaydi yo'qol bu yerdan tezroq endi sen qolgan eding menga til tekkizmagan ishtonsiz talaba men aravadan sakrab tushib qamchini traktor orqasiga uloqtirib yubordim da odimlab ketdim to'xta kamol unday qilma qayoqqa borasan to'xta deb orqamdan qichqirdi qalipa bu gap meni battar qizishtirdi qadamimni yana tezlashtirdim to'xtatma uni qo'yaver qurib ketsin abu bakrning ovozi eshitildi orqamdan usiz ham evini qilarmiz sen odam emassan vahshiy hayvonsan nima qilib qo'yding dashnom berardi unga qalipa ularning allavaqtgacha janjallashgani qulog'imga chalinib turdi tobora oldinga intilib qadamimni tezlashtirdim qayerga borishim ahamiyatsiz atrofda tirik jon yo'q to'rt tomonim qup quruq dala buloqni dala shiyponni orqada qoldirib tosh haykal turgan tepalikni ham bosib o'tdim darg'azab bo'lib tirjayib turgan tosh kampir bo'm bo'sh qolgan qop qora va nursiz ko'zlari bilan meni kuzatib uzoq asrlar davomida yerga qanday botib turgan bo'lsa hozir ham shu taxlitda baqrayib turardi men hech narsani o'ylamay ketib borardim faqat birgina istagim bor edi u ham bo'lsa ketish iloji boricha bu yerdan tezroq ketish bu la'nati anorhoy dashtini yelkamning chuquri ko'rsin ko'z o'ngimda huvillab yotgan quruq cho'l barcha past balandliklar qiru soylar chor atrofdagi hamma narsa bir biriga o'xshardi bu jonsiz bir biriga o'xshash manzarani kim yaratdi ekan nega tahqirlangan xo'rlangan men bu achchiq shuvoqzor sho'r bosib yotgan bepoyon kengliklarni kezib chiqishim kerak ekan qayoqqa nazar tashlama qup quruq jonsiz biyobon yaydoq dala bu yerda odamzod uchun nima bor uning yashashi uchun boshqa joy quriganmi ertalabki o'y xayollarim endi menga juda kulgili bo'lib tuyuldi men o'zimning ojizligimni boshpanasizligimni va tushkun ahvoldaligimni butun vujudim bilan his etib mana senga yoshanzor go'zal dashtlaru mana senga anorxoy o'lkasi deb o'z o'zimdan kulardim tepamda osmoni falak tevarak atrofim cheksiz dasht o'zim esa go'yo bu yerga allaqayerdan kelib qolganmanu egnimdagi qavilgan fufayka oyog'imdagi kirza etik va rangi o'chib ketgan shapkada mushtday odamga o'xshab ko'rinardim shu holatda yo'lsiz ketaverdim biror yerda temir yo'l iziga chiqib qolarman deb o'ylardim o'zimcha so'ng biron razyezda yuk vagonlariga osilib olarman odamlar oldiga boraman ortimda tuyoqlarning dukur dukuriyu otlarning pishqirig'i eshitilganda ham hatto qayrilib qaramadim bu sarokin undan boshqa odam bo'lishi mumkin emas hozir hoynahoy koyib beradi so'ngra yalinadi mayli nima bo'lsa bo'lar lekin orqamga qaytmayman qaytishni xayolimga ham keltirmayman to'xta xitob qildi past ovoz bilan sarokin men to'xtadim sarokin terga botgan otida menga yaqinlashdi malla qoshlari ostidagi ko'm ko'k o'tkir ko'zlar bilan menga jimgina tikilib turdi da sumkasiga qo'l solib undan bir qizil qog'oz oldi bu dashga kelgan kunimoq zo'r iftixor bilan unga topshirgan yo'llanmam edi ma buni qoldirib ketish mumkin emas u yo'llanmani xotirjamlik bilan menga uzatdi men uning boqishida na ta'na na dashnomdan asar ko'rmadim u meni ayblamasdi ham achinmasdi ham bu qarash mushkul ishlarni bajarib har qanday tasodifiy qiyinchiliklarga ko'nib qolgan odamning jiddiy nigohi edi Sarokin kafti bilan horg'in soqol bosgan yuzlarini artib olarkan agar razezga bormoqchi bo'lsang huv anavi soylik tomon o'ngroqqa qarab yur deb ko'rsatdi u menga va otini burib sekingina orqasiga qaytib ketdi men hayron bo'lib uning orqasidan qarab qoldim nima uchun u meni urishmadi nega bu yerda qolishga undamadi nega u boshini quyi solgan ot ustida bunchalik horg'in o'tiribdi oilasi xotin bola chaqalari allaqayoqlarda uzoqda o'zi bo'lsa bu yerda yil o'n ikki oy cho'lni kezib yurgani yurgan u qanaqa odam o'zi Bo'mbo'sh anorxoyning nimasi qiziqtirarkan uni nima sababdanligini o'zim ham bilmaymanu biroq uning orqasidan asta sekin ergashib boraverdim kechqurun biz hammamiz o'tovda to'planishdik hech kim churq etmasdi o'rtaga sukunat cho'kkan faqat gulxandagi o'tinlargina chars chars yonardi buning hammasiga aybdor men edim hamon hech kim og'iz ochmadi lekin sarokinning xafaqon va jiddiy chehrasida uning nimadir demoqchi ekanligi sezilib turardi xo'sh endi nima qilamiz dedi sarokin nihoyat hech kimga qaramay nima bo'pti anorxoyni sel bosibdimi dedi abu bakir zaharxanda qilib shundan so'ng sadabek ohista o'rnidan turib jimgina o'tovdan chiqib ketdi u uh, abu bakr bilan bo'lgan mushtlashishdan so'ng u bilan gaplashmas aftidan hozir ham gapga aralashmoqchi emas edi uning ukasi pritsepchi esirkeb o'rnidan turmoqchi bo'ldi yu ammo fikridan qaytib yana joyiga o'tirdi abu bakr u bilan ham chiqisha olmasdi bir kuni iltimosimga ko'ra esirkep meni sadabekning traktoriga biriktirilgan plukka o'tqazdida o'zi suv tashiydigan aravaga chiqdi biroq u suvni biroz kechiktirib keltirgan ekan abu bakr unga ham do'q uribdi ammo esirkib o'zini haqoratlashga yo'l qo'ymabdi u ham bellashadiganlardan axir u mendan uch yosh katta abu bakrning gapiga hech kim javob bermasdi bu yerda o'ylab o'tirishning nima hojati bor qo'shimcha qildi u ishni kim to'xtatgan bo'lsa o'sha javob beraversin gap kim haqu kim nohaq ekanligida emas javob qildi sarokin unga qaramay bu yerda bir yosh yigitning taqdiri hal bo'lyapti u endi nima qilishi kerak taqdir emish g'ijindi abu bakir bunaqa akademiklarning taqdiri allaqachon hal bo'lgan bular bir pulga qimmat qo'lidan ish kelmaydi mensimay qo'l siltadi u xo'sh o'zing o'ylab ko'rchi sarokin bular nimaga yaraydi biz o'z kuchimiz bilan g'alla yetishtirganimizda ular o'n yillab o'qib yurishdi biz ularni boqdik kiyintirdik xo'sh nima natija chiqdi maktabda bularga nimani o'rgatishdi mashinani bilishmasa otga bo'yincha solishni eplay olmasa hatto ayilni ham durustgina tortolmasa nega endi men uning uchun ter to'kishim kerak ekan uning olimligini boshimga uramanmi tosh haykallarning sirini bilsa bilibdi da nima bo'pti qo'lidan biron ish kelmasa bas shunday ekan o'zgalarni ham ishdan qoldirmay tuyog'ini shiqillatib jo'nab qolsin sen ham sarokin menga yopishaverma men yolg'iz o'zim smenachisiz ishlayapman hech kimdan tap tortadigan joyim yo'q agar ortiqcha ko'rinayotgan bo'lsam ertagayoq bu yerdan ketishim mumkin ammo tilimni tiymayman men bunaqa akademiklarni bir tiyinga olmayman bas qil dedi sarokin hamon abu bakrning yuziga qaramay uning so'zini cho'rt kesib buni biz sensiz ham bilamiz gap bunda emas qani aytchi kamol o'zing nima demoqchisan men ha deganda javob qaytara olmadim abu bakrning gaplarini tinglab o'tirib uning so'zlarida ham jon borligini angladim ammo bu so'zlarning hammasi g'ayirlik va adovat bilan aytilgan edi nega axir men qo'lsiz oyoqsizmanmi yoki abu bakr qilgan ishni hech qachon qila olmaydigan o'ta ketgan landavurmanmi yoki savodliligim menga xalal beryaptimi men buni tushuna olmasdim biroq shunday bo'lsa ham sarokinning savoliga iloji boricha bamaylixotir xotir javob berishga urindim men bu yerga pritsepchi bo'lib ishlash uchun kelganman menga mana shunisi ahamiyatli agar jabduqni bo'lsa uddalay olaman buni hamma biladi hatto abu bakrning o'zi ham biladi bundan keyin ham xuddi shunday ishlayverishi mumkin edi ammo suv tashishni xohlamayman xohlamayman vassalom bizda boshqa ish yo'q dedi sarokin demak ketishim kerak ekanda ta'kidladim qalipa menga qaradida g'amgin xo'rsinib qo'ydi kamol men o'z o'rnimni senga berib sening aravangda suv berardimu ammo sen bunga ko'nmaysan da bu kutilmagan gap bo'ldi qalipa o'zining rahmdilligidanmi yoki abu bakrning baqirib so'kingan paytlarida xijolat tortib har vaqt nima bilandir uning qo'polligini yumshatishga va bilintirmaslikka harakat qilganidanmi haytovur shu so'zlarni aytishga jur'at etgandi men ham o'ylab netib o'tirmay qiziq ustida ko'naman deb yubordim o'tov suv sepganday jim bo'lib qoldi gulxandagi o'tinning chirs chirs etib yonayotganigina eshitilardi hamma hayron bo'lib menga qaradi balki meni esi hushini yig'ib olib so'zdan qaytar deb o'ylayotgandirlar shunday bo'lib chiqdiki meni ko'rolmaydigan va menga hech qanday yaxshilikni ravo ko'rmaydigan kishi changaliga o'zimni o'zim tutib berdim lekin boshqa hech narsa demadim aytilgan so'z otilgan o'q sarokin menga yana bir sinovchan nazar tashladi da shu gaping gapmi deb so'radi ha menga baribir dedi abu bakr va gulxanga tupurdi ammo oldindan aytib qo'yay sal gap bo'lsa kallangga tushiraman uning mensimay istehzo va adovat bilan o'qraygan ko'zlari qorong'ida sovuq chaqnadi sal gap bo'lsa deganing nimasi nega eldan burun do'q qilyapsan dedi hozirgacha o'zini tutib o'tirgan esirkeb ortiq chiday olmay eplab ketadi bu shunchalik mushkul ishmi donishmandligingni qarayu u mening plugimda ishlagan sendan hech kim so'rayotgani yo'q birovning ishiga aralashma hali ko'ramiz traktorga ham ishga ham men javobgarman bas qil sarokin yana norozilik ohangida abu bakrning so'zini bo'ldi va menga qarab ertadan ishga tush dedi da o'rnidan turib eshik tomon yurdi xayr endi dam olinglar o'sha kecha deyarli uxlay olmadim abu bakr bilan ishimiz qanday bo'larkan axir hozirgacha u bilan ahyon ahyondagina uchrashardim ertadan boshlab esa tunu kun uning ixtiyorida bo'laman qirq to'qqizinchi trek garchi pritsepchining vazifasi chidam va sabr matonatni talab qilsa ham meni uncha cho'chitmasdi albatta kerakli joylarda plug tishini ildam va aniq ko'tarib tushirishga ko'nikish kerak toki traktorning harakati biror daqiqa ham to'xtab qolmasin undan tashqari men traktorchiga hamma ishda mashinani yuvib artishda ham ta'mirlashda ham yordamlashishim kerak qani abu bakr so'ragan kulichinimi boltnimi gaykasinimi yoki boshqa zarur narsalarni darhol topib bermay ko'r chi keyin bilsam aldey ham mijja qoqmabdi u qorong'i kechada yonimga kelib o'tirdi da boshimni siladi o'ylab ko'rsang bo'lardi kamol sen u bilan chiqisha olmassan oq ko'ngil yuvoshginasan uning ko'nglidagini topa olmassan u seni qiynab qo'yar men uning ko'nglini topmoqchi emasman qiynoqlarga bo'lsa ko'nikib qolganman mayli ixtiyor o'zingda o'zing bilasan dedi past tovush bilan va xo'rsinganicha o'z joyiga ketdi uchinchi bob abu bakr bilan birinchi kundanoq to'qnasha boshladik uyqu elitib ostida qolsang men javobgar emasman abu bakrning ish oldidan aytgan birdan bir so'zi shu bo'ldi biroq uxlash xayolimga ham kelmasdi butun xayolim aniq va benuqson ishlash bilan band falokat bosib tishlar ostiga tushib ketish mumkin degan xayol bilan doim qiynalgandan ko'ra yaxshisi hoziroq bu ishdan bosh tortish ma'qul edi yu rama ikki yoqqa kelishgan oyoqlarim tagidagi kronshteynlarga po'lat tishlar mahkam biriktirib qo'yilgan edi plug tishlari qo'riq yer qatlamlarining bug'lanib yotgan bag'rini birin ketin tilib ag'darib yonma yon qiyalab borishardi traktor yovshanlarni bosib yanchib tinimsiz gurillab g'ildirak zanjirlarini shaldiratib shahdam yurib borardi abu bakr orqasiga bir marta ham qayrilib qaramasdi meni bormi yo'qmi deb ham qiziqmasdi men faqat uning yo'g'on bo'ynini ko'rib turardim bu bilan go'yo u mening to ishni tashlab ketmagunimcha yoki sabr toqatimga ishonch hosil qilmaguncha sinamoqchidek edi ehtimol u meni holdan toydirib bu ishdan voz kechtirish uchun traktorni tinimsiz quvib haydayotgandir hech qanaqa amortizatsiyasi bo'lmagan qattiq temir kursida chang to'zon va motordan chiqayotgan gazdan nafasi bo'g'ilib o'tirish naqadar maza ekanligini abu bakr yaxshi biladi ammo men taslim bo'lishni o'ylamasdim g'oyat katta kuch bilan ishlayotgan asablar ko'z quloqlar va plut shturvalni mahkam ushlab turgan qo'llar mening turish turmushim shundan iborat ish davomida g'iq etmay o'tirdim hatto jahl bilan traktorni toshloq yerlarga solib borganida ham plug dam badam joyaklardan sakrab chiqib ketib tishlari chaqmoq toshlarga urilib uchqunlar sachraganda ham o'rindiq sakrab sakrab ketganimda ham g'ing demadi kechqurun abu bakr traktorni ishdan to'xtatganda shunday charchagan edimki umrimda bunchalik bo'lgan emasman og'iz burnim ko'z quloqlarim hammasi chang va qum bilan to'lgan edi mukka tushib shu yerdayoq uxlasam derdim lekin qimir etmay abu bakrning buyrug'ini kutib turdim lemehni ko'tar deb qichqirdi u kabinadan boshini chiqarib o'zi esa traktorni shudgordan chiqardi da motorni o'chirib plug yoniga keldi egilgancha plug tishlarning damini ko'zdan kechirdi almashtirish kerak o'tmaslashib qolibdi ertalabgacha tayyor bo'lsin dedi xo'p dedim men zaxira tishlarini qoldirib plugdan traktorni ajrat men uning talabini bajargach jimgina shiypon tomon ketdi orqasidan qarab ekanman uning xatti harakatiga faqat achchig'lanibgina qolmay unga hasad qilayotganimni sezdim u go'yo sira charchamaganday bamayli xotir lapanglab ketib borardi meningku albatta jonimni oldi ya biroq uning o'zi ham tinchimaydi axir ishning ko'zini bilishini qarang a ablahning men bir xo'rsinib qo'ydim da o'tin cho'plarni terib quchoq quchoq qilib plug yoniga uya boshladim tunda plug tishlarni almashtirish uchun gulxan yoqish kerak edi kattagina o'tin g'aramini tayyorlaganimdan keyin kechki ovqatga ketdim naqadar mushfiq va mehribon bu aldey menga olib qo'ygan shibildoqni indamay yer ekanman uning menga ich ichidan achinib qarab turganini ko'rsangiz edi bahuzur o'tirib ovqatlanishga vaqtim yo'q men undan har ehtimolga qarshi saqlab qo'yiladigan fonusni so'radim bu senga nima uchun kerak dedi u fonusni bera turib kerak plug tishlarni almashtiraman axir shu ham ish bo'ldimi bu qanday gap deya baqirdi u abu bakrga qarab bunga yo'l qo'ymayman mushtday bolani tahqirlashga haqqing yo'q menga nima qo'ymasang qo'yma qo'rslik bilan javob qaytardi abu bakr yota turib aralashma jerkib berdi xotinni sadabek kamolning ham o'ziga yarasha aqli bor hechqisi yo'q kamol senga o'zimiz yordamlashamiz ketdik esirkeb deya men bilan birga ketmoqchi bo'lib o'rnidan turdi qalipa kerak emas tashvishlanmanglar o'zim uddalayman dedim da fonusni ko'tarib o'tovdan chiqib ketdim atrofni sukunat cheksiz zulmat qoplab olgan men suv ichib olayin deb buloq tomon qayrildim u qorong'u sokin chuqurlik ichida asta sekin biqirlab qaynar va zulmat og'ushida yilt yilt tovlanib atrofga salqinlik taratardi haqiqatan ham u bo'taloqning ko'zini eslatarkan qo'qqisdan o'sha saqmonchi qiz esimga tushib qoldi o'sha kezda uning ismini ham bilib ololmagan ekanman qayerda ekan hozir o'sha xushovoz gajakdor qiz plug oldiga yetib kelgach darhol ishga kirishdim tishlarni imkoni boricha yuqoriga ko'tarib o't yoqa boshladim fonusning ham albatta foydasi tegdi gaykalarni burab bo'shatib oldim da yo'qotib qo'ymasligi uchun shapkamga solib qo'ydim butun tun bo'yi plug ostida yotib ishladim gaykalarni burab chiqarish juda mushkul o'ng'aysiz edi ular qo'l bormaydigan joylarga o'rnatilgan buning ustiga gulxan ham dam badam o'chib qolardi men plug ostidan o'rmalab chiqib yotgan joyimda o'tni puflab yondirardim qancha vaqt o'tganini bilmayman ammo hamma tishlarni almashtirib bo'lgunimcha tinmadi shundan so'ng ko'z o'ngim qorong'ilashganday bo'ldi oyoqlarimni arang sudrab traktor oldiga yetib oldimda kabinaga kirib yotdim shilingan tilingan jonsiz qo'llarimdan olov chiqib zirqirab og'rirdi erta tongda meni qalipa uyg'otdi u suv tashuvchi aravada kelgandi radiatorga suv quyib bo'ldim kel yuvin kamol qo'lingga suv quyib yuboraman dedi qalipa u mendan hech narsani so'rab surishtirib o'tirmadi men ham uning bu ishidan minnatdor bo'ldim birovlarning rahmdilligi hamma vaqt ham yoqavermaydi yuz qo'limni yuvib bo'lgach qalipa aravadan tugunchada ovqat va bir shisha kvas keltirdi qovurilgan dondan tayyorlangan nordon muzdek kvas juda lazzatli bo'lib hovuringni chiqarib yuborardi bu albatta aldeyning g'amxo'rligi edi abu bakr ham keldi u hech narsa degani yo'q ishimdan biror nuqson topolmagach nima ham deya olar edi jimgina borib traktorni plug oldiga haydab keldi men plugini tirkadim so'ng yana ishga kirishdik shu kundan boshlab plugni dadil boshqaradigan bo'ldim o'zimga ishonch hosil qildim modomiki birinchi sinovdan o'tdimmi endi oxirigacha chidayman qarshimda kabina derazachasidan hamon o'sha yo'g'on chayir bo'yin ko'rinib turardi traktor ham bir tekisda shiddat bilan gurillab olg'a bosmoqda bir maromda shtulovaga mahkam yopishganimcha ketyapman peshinga kelib abu bakir kutilmaganda traktor motorini o'chirdi tush tanaffus dedi u biz traktor soyasida yerda jimgina o'tirardik abu bakir papirosni asabiy tishlab chaynab chekardi so'ng kombinzon va ko'ylagini yechdi da quyoshda toblanay deb kiyimlari ustiga yotdi uning yelkalari keng muskullari tarang tortib turardi mening ham quyoshda toblangim kelib ketdi ko'ylagimni yerga yozib endigina cho'zilmoqchi bo'lgan edim abu bakir boshini ko'tarib menga xo'mrayib qaradi da orqamni qashib qo'y deb buyurdi va go'yo men uning buyrug'ini darhol bajarishimni oldindan bilganday zilday boshini qo'li ustiga qo'yib yotdi men jim turaverdim eshityapsanmi yo'qmi boshini ko'tarmay g'azab bilan yelkalarini silkitdi qashlamayman men aytdimmi qashlaysan u o'rnidan dast turdi da qo'llarini beliga tirab oldimga keldi xo'sh yana qancha kutishim kerak men biroz orqaga tisarildim sen doim men ishchiman men hammani boqayotibman deb ko'kragingga urganing urgan ammo sen faqat ishlayotganliging uchungina ishchisan chin ko'nglingdan ishchi emassan sen aslida boy bo'lishing kerak edi boy ham bo'lsam bo'lardim lekin sen mening jahlimni chiqaraverma dedi da to'satdan burnimga bir chertdi men sakrab turdimda musht ko'tarib unga hamla qildim abu bakr xuddi shuni kutib turgan edi so'nggi kunlarda to'plangan butun nafratini mushtiga jamlab shunaqayam tushirdiki soqqaday dumalab ketdim arang tizzamda turib beixtiyor g'azab bilan yana abu bakrga tashlandim uning har zarbi meni oyoqdan qulatardi men senga musht qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman asabga tegishni ham ko'rsatib qo'yaman dedi u cho'yanday mushti bilan ustma ust tushirarkan ammo men ham o'rnimdan qayta qayta turib ovoz chiqarmay jon jahdim bilan unga yopishardim har gal yuzini vahshiy basharasini mo'ljallab urmoqchi bo'lardim lekin u qornimga biqinimga ko'kragimga aniq mo'ljal bilan tushirardi men yana o'rnimdan turib sekin unga yaqinlasha bordim u qo'lini ko'tardi va xuddi qassoblarday tomoq qirib qulochkashlab gardanimga yana bir musht tushirdi men churq etmay lablarimni mahkam tishlab yerda cho'zilib yotardim yotibsanmi akademik qani hidlab ko'rchi yerdan nimaning isi kelarkan dedi u og'ir nafas olib yorilgan lablaridagi qonni tupurib tashlarkan bu sening tosh haykallar haqidagi leksiyang emas u oyoqlarimiz ostida toptalgan kiyimlari tomon ketdi va go'yo ishni qoyil qilganday kiyimini qoqib bamayli xotir kiya boshladi mening bu jangda ham g'olib chiqqanligimni sezmas edi ha garchi men yer tishlab yotgan bo'lsam ham yengilmagan edim haqiqat uchun kuch musht ishlatish ham mumkin ekanligiga ishondim kimki seni ursa sen ham uni urishing mumkin va zarur ekan bu men uchun g'alaba edi abu bakr kombinezonni kiyguncha nafasimni rostlab o'zimga kelib oldim u motorni yondirishi bilanoq sakrab o'rnimdan turdimda tezlik bilan kiyimlarimni kiydim klubga chiqib o'z o'rnimga o'tirib oldim traktor gurullab shudgor bo'ylab yurib ketdi o'sha beso'naqay chayir bo'yin kabina derazasidan hamon ko'rinib turar men ham plug shturvalaga yopishgancha borardim to'rtinchi bob hayotimizda ba'zi o'zgarishlar bo'lib o'tdi urug'lik tashish uchun bizga qo'sh oti bilan arava berishdi yana bir kishi ham keldi endi suv tashuvchi uchun ham ancha yengillik tug'ilgan edi sadabek bilan esirkepning traktorlarini ekishga tayinlashdi biz esa abu bakr bilan yer haydashda edik yana bir juda muhim yangilik bo'ldi bundan bir necha kun avval tushki ovqatdan keyin aravada dalaga ketayotganimizda men buloq bo'yida saqmonchi qizni ko'rib qoldim aravadan sakrab tushdim aravakash otlarni to'xtatmoqchi bo'lgandi yu lekin abu bakr qo'ymadi haydayver yo'lingdan qolma deb buyurdi u norozi ohangda men qiz tomonga yugurdim qo'ylarni o'z holiga qo'yib u ham menga peshvoz kelaverdi men yoniga yetmasdan to'xtadim chunki ish boshlaguncha o'sha joyda bo'lish uchun aravaga yetib borishim kerak edi salom deb qichqirdim uzoqdan salom deb javob berdi qiz ham joyida to'xtab qoldi uni ko'rib juda quvonib ketdim lekin deganda biron gap aytishga jur'at etolmay turdim aravangiz qani nega ko'rinmay ketdingiz hozir qayerdasiz deb so'radi qiz men hozir traktordaman deb qichqirdim g'urur bilan biz hu anavi daladamiz kechirasiz men juda shoshilyapman choping choping deb qo'lini silkitib qoldi u menga aravaning ketidan yugura ketdim orqamga bir qayrilib qarab qo'ydim qiz haligi joyda orqamdan qarab turardi arava to'xtamay ketib borardi qizning qo'l silkib xayrlashib qolganidan buning ustiga bahor chog'i keng sahro qo'ynida yelib borayotganimdan o'zimni benihoya baxtiyor his etdim ertasi kuni u biz ishlayotgan yerda paydo bo'lib qoldi yaqingidagi tepaning ustida qo'y qo'zilarni boqib yurardi loaqal biror daqiqa bo'lsa ham uning oldiga biram borgim kelardiki lekin bu abu bakir deganingiz menga ruxsat berarmidi bunaqa ishlar uning qo'lidan kelmaydi bu haqda men undan iltimos ham qilmadim kelgusi gal qiz yana tepalikda paydo bo'lganida abu bakir bilan biz tirillab turgan traktor yonida edik abu bakir motorning qayerinidir tekshirayotgandi nega bu qizcha tez tez keladigan bo'lib qoldi deb so'radi u bilmadim oti nima uning bilmayman eh akademik deb yerga tupurdi u keyin qiz tomonga qarab qo'ydi o'ziyam ajoyib narsa ko'rinadi men unga g'azab bilan qaradim bor o'rningga o'tir deb baqirib berdi u biz ishga tushib ketdik bu orada qiz tepalikda o'tlab yurgan qo'y qo'zilarni biz ishlayotgan joydan yuz metrcha nariroqdagi ochiq maydonga haydab tushdi qani endi uning oldiga chopib borsamu suhbatlashib peshonasiga tushgan jingala sochlariga tikilib birpas o'tirsam elliginchi trek traktor to'satdan to'xtab qoldi abu bakr kabinadan boshini chiqarib richagni bog'la bu yoqqa kel deb qichqirdi men plug ustidan tushib hayron bo'lgan holda uning oldiga keldim u odatda ish paytida meni kabinaga yaqinlashtirmasdi o'tir dedi o'z o'rnini menga bo'shatib haydashni o'rgan men angrayib qoldim buni undan sira kutmagan edim abu bakrga nima bo'ldi nahotki u meni yoqtirib qolgan bo'lsa nima bo'lsa ham o'ylab o'tirmay buyrug'ini bajarishga shaylandim pedalni bos ulagichni bura ha shunday endi pedalni sekin bo'shat richaglarni mahkam tut traktor gurullab joyidan qo'zg'aldi so'ngra mol qo'rasi yonboshdagi yerni hayday boshladik sevinganimdan terimga sig'may ketdim men hozir hech narsani o'ylamasdim olamdagi hamma narsani unutgandi xayolimda faqat bir narsa traktorni mahkam tutish uni boshqarish mexanizmlarni miridan sirigacha bilib olish orzusi hukmron edi men buni qachondan beri havas qilib yuraman axir mana endi qudratli traktor mening qo'llarimga itoat qilib g'ildiraklarini shaqirlatib yerni o'pirganicha olg'a yurib bormoqda shunda o'zim ham go'yo mexanizmga aylanganmanu butun diqqat e'tiborim zarur harakatlarni bajarishga qaratilgan edi mol qo'rasining etagiga yetganda traktorni yaxshigina bura boshladim to'g'ri pritsepchi bo'lmaganidan burilishda anchagina yer haydalanilmay qoldi ammo bunga tashvishlanmasa ham bo'ladi anorxoyda yer ozmunchami shu tarzda dalani bir necha marta aylanib chiqdik endi yuragim uncha hovliqmay o'zimni ancha erkin his qilardim qo'rqma akademik deb baqirardi qulog'imga abu bakr men bir pastga bir yerga borib kelaman agar biron narsa bo'lsa motorni o'chir u yurib borayotgan traktordan sakrab tushdi da ustidagi changni qoqib saqmonchi qiz tomon yo'l oldi bu mahal qiz ancha yonginamizga kelib qolgan edi men shundagina abu bakrning niyatini sezdim ma'lum bo'lishicha u meni kabinaga g'arazgo'ylik bilan o'tqazgan ekan abu bakr qizning yonida turib u bilan bamayli xotir so'zlashardi unga nima tashvish ish bo'lsa bajarilyapti traktor yonida biron narsa bo'lsa darhol yugurib kelishi mumkin uning bu xatti harakati menga yoqmadi lekin shunga qaramay hozir mashinani boshqarayotganligimdan xursand edim kabinada turib qizga qo'l siltab unga biron iliq gap aytishni istardim qani endi bu yerda abu bakr bo'lmasa u qizga nimalar deyayotgan ekan qiz unga nimalar deb javob beryapti ekan qiz unga ehtiyot bilan muomala qilsa yaxshi bo'lardi bir yarim soatcha hatto qiz qo'ylarni haydab ketgunga qadar traktorni haydab turishga to'g'ri keldi abu bakrning chehrasida uning ishi o'ngidan kelganligini bildiruvchi biron alomat sezmadim yo'q uning basharasidan bema'ni takabburlik hayvonlikdan boshqa hech narsani o'qib bo'lmasdi joyingga bor akademik deb yelkamga urdi va besunaqay lablarini burib iljaydi men hech narsa demay traktordan sakrab tushdim bizning qizchamiz ertasi kuni ham keldi abu bakr yana meni kabinada qoldirdi da o'zi o'sha tomonga qarab ketdi qiz kelmaganda ham ma'qul bo'lardi men traktorini tashlab keta olmayman lekin befarq ham qaray olmayman qanday qilib uni ogohlantirsam ekan deb o'ylardim men kabina ichidan ular tomonga tashvish bilan nazar tashlab uning abu bakr bilan uchrashuvi yaxshi emas ammo kishilarning bir biri bilan so'zlashuvini qanday man etib bo'ladi har bir kishi kim bilan muomala qilayotganini o'zi yaxshi bilishi kerak bu gal qizcha tezda qaytib ketdi bundan men behad xursand bo'ldim u qo'y qo'zilarni tobora tezroq haydab orqasiga qaramay jadal ketib borardi men undan xayolan uzr so'rab o'z o'zimga der edim kechir meni azizim tez qaytib ketib yaxshi qilding biz yana diydor ko'rishamiz ikkinchi marta traktorda qolmayman oldinga qanot bog'lab uchib boraman hozircha mayli yo'lingdan qolma kokilli suluv qiz men hatto ismingni ham bilmayman ammo mening kelgusi uchrashuv haqidagi umidim ro'yobga chiqmadi qiz boshqa ko'rinmadi uni ikkimiz ham bir birimizga bildirmay uch kun kutdik abu bakir yanada qahrliroq va qo'polroq bo'lib qoldi endi menga ro'y rost nafrat bilan qaraydigan bo'ldi biroq men ham endi unga bo'lgan nafratimni yashirmasdim uning o'sha kuni biron qo'pol gap bilan qizning izzat nafsiga tekkani aniq edi qizni allaqanday yovuz kuchdan himoya eta olmaganimdan o'zimni aybdor his qilardim men shunday qarorga keldim iloji bo'lsa qizni topib u bilan hamma narsani yurakdan samimiy gaplashib olaman ko'nglim ana shu uchrashuvni orziqib kutardi ayni o'sha kunlari dalada yog'ingarchilikda qoldik yomg'ir to'satdan boshlanib shiddat bilan yog'a boshladi bu dashtning do'l aralash kuchli jalasi edi havo guldirab yer yuzi ana mana deguncha qaynab turgan pufakli ko'lmakchalar bilan qoplandi ammo abu bakir hamon traktorini to'xtatmas edi u aksincha traktorni yana tezroq haydardi orqasiga qayrilib ham qaramasdi men bo'lsam do'l aralash jala ostida shumshayib o'tirardim haydalgan yer qatlamlari yomg'irdan ko'pchib endi avvalgiday plug tishlaridan ko'chib tushmasdi loy plukka ramaning ustki qismlariga mening oyoqlarimgacha chiqib ketgandi traktor g'ildiraklari yopishqoq loy bilan to'lib qolmaganda abu uni hali beri to'xtatmasmidi ham nihoyat u motorni o'chirdi kabinada yalpayganicha papiros cheka boshladi ehtimol u meni ham kabinaga kiritishni iltimos qilib qolar deb o'ylayotgandir ammo menga endi baribir edi boshdan oyoq shaloba bo'lib uyiganman plugdan tushmay yomg'ir ostida kiyimlarimning loyini yuvib o'tiraverdim yomg'irdan saqlaydigan birdan bir narsam ayrim fikrlar yozilgan o'qigan kitoblarimdan ba'zi kichik parchalar ko'chirilgan yon daftarcham edi men uni qo'njimga tiqib qo'ydim yomg'ir to'xtadi havo bir zumda charaqlab ochilib ketdi osmon sahiy bahor selidan yuvib taralgan musaffo va go'zal dashtning davomiday tuyulardi cheksiz anorxoy kishi ko'ziga poyonsiz yanada yashnab ketganday ko'rinardi osmon gumbasi bo'ylab anorxoy uzra kamalak tortildi u olamning u chekkasidan bu chekkasiga qadar cho'zilib dunyodagi jamiki nafis bo'yoqlarni o'zida mujassamlashtirib osmonu falakda turar edi zavq shavq bilan chor atrofga boqdim bepoyon zumrad osmon tovlanib turgan kamalak kulrang yovshanzor dashtlik yer yuzi tezgina sergib borar uning tepasida bir burgut ikki qanotini qimir etkazmay baland osmonda gir aylanib uchib borardi go'yo uning o'zi va qanotlari emas balki yerning otash nafasi uning kuydiruvchi harorati burgutni shu qadar yuksaklikka ko'targanday shunda men o'zimni yana baquvvat his etdim ruhim yanada tetiklashib anorxoy diyor haqidagi orzu o'ylarim tag'in jonlanib ketdi ha endi men shunday mavqeni egallagan edimki endi hech kim orzularimning ro'yobga chiqishiga to'sqinlik qila olmasdi anorxoyning porloq kelajagiga bo'lgan ishonchimni hech kim so'ndira olmasdi men shoir emasman biroq ba'zan shunday vaqtlar ham bo'lardiki maktab devoriy gazetasida she'rlarim ham chiqib qolardi mana hozir ham etigim qo'njidan daftarchamni oldim xayolimga kelgan laparnamoz satrlarni darhol qog'ozga tushira boshladim qurday tepalari ortida yotar qadam bosilmagan anorxoy dashti qishda bo'ronlari dahshatli xatar yozi otashnafas olov taratar keng dashtli anorxoy bu o'lka oti istiqboli porloq ishongum unga bu kun uzoq emas ha yaqin juda anorxoy quchog'i to'lajak gulga yovshandan asar ham qolmaydi bunda men she'rimning chala shirasiz chiqqanini o'ylamasdim ko'nglimni boshqa narsa xiralashtirayotgan edi bu misralar qalbimda tug'yon urayotgan his hayajonlarimning yuzdan birini ham ifodalay olmadi orzu istagim quvonchlarimni ifoda eta oladigan noyob so'zlar qidirib boshim qotdi ammo shu payt birov qo'limdan daftarchamni yulqib oldi men orqamga o'girilib qaradim ishqiy nomalar to'qiyapsanmi dedi abu bakir o'zini chetga olib zaharxanda bilan qizchani she'r bilan o'zingga rom qilmoqchimisan ber bu yoqqa birovning xatini o'qish yaxshi emas dedim yaxshimi yomonmi sen menga o'rgatma o'zim bilaman yaqinlashma ha ha hali shunaqami traktor yoniga chopib bordimda gayka kulichni qo'limga oldim hoy hoy deb do'qirdi abu bakr ma ola qol topganmiz otingni u daftarchamni qaytarib berdi birozdan so'ng qah qah urib kulib butun dashtni boshiga ko'tardi anorhoy o'lkasi emish juda ham ahmoqsan ey akademik haqiqatdan ham senga o'xshaganlarni bu yerga haydab kelish kerak toki dunyoning past balandini bilib olinglar o'ylab topganini qaraya anorhoy o'lkasi emish hm, hali u senga qanaqa o'lka ekanligini ko'rsatib qo'yadi bu yerda bir qish ishlab ko'r o'shanda boshqacharoq kuylay boshlaysan men qolish qolmasligimni sendan so'rab o'tirmayman mening g'amimni yemay qo'ya qol o'zingni o'yla nimani o'ylar ekanman jahl aralash iljayib menga yaqinlashdi abu bakr mening o'z fikrim o'zim bilan men qayerda bo'lsam ham haqqimni ajratib olaman u nariroqqa ketmoqchi ediyu lekin nimanidir eslab yana to'xtab qoldi menga yuzma yuz keldi da bo'g'iq ovoz bilan shunday dedi sen akademik haligi qiz haqidagi xom xayollaringni miyangdan chiqar umidvor bo'lma urib mayib qilaman buni hali o'ylab ko'ramiz yana takror aytayapman uni xayolingga keltirma qizishib ketgan boshqalarga nafrat bilan qarashga o'rganib qolgan hozir es hushini yo'qotib qo'ygan bu odamning ahvoliga achindim unga ohista dedim sen kap katta odamsan ba'zan tuppa tuzuk gaplarni aytasan ammo bunday gaplarni aftidan tushunmasdan gapirasan shekilli shuni unutmaginki hech kim birovga o'ylash istash orzu qilishni man eta olmaydi insonning hayvondan farqi ham ana shu fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishida so'zlarim unga ta'sir etdimi har qalay indamay turdi faqat qovog'ini osgancha traktor oldiga bordi da bor kuchi bilan ruchkani aylantirdi motor darhol gurillab o't oldi yana ish boshlashimiz lozim edi shu soatdan butun orzularim yana vujudimni chulg'ab oldi men ularni kurashda qo'lga kiritgandim ular yana menga hamroh bo'ldi kechqurun hamma yotishga tayyorgarlik ko'rayotganda men o'tovdan chiqib buloq tomon yo'l oldim negadir o'sha tomon meni o'ziga tortardi o'sha yerda tanho bo'lishni istardim osmon gumbazi yulduzlarga torlik qilib ular ufqdan yerga tomon siljayotganday ko'pchiligi bosh ustida guch guch bo'lib hozir tubsiz bo'lib ko'rinayotgan kulcha shaklidagi hovuzcha sathiga to'planishgan edi ular suvda jilvalanib husni jamollarini ko'z ko'z qilishardi ularni hovuchlab lahcha cho'g'day qirg'oqqa sepib yuborging keladi suvning shildirab oqayotgan joyida ular ham suv bilan birga oqib mayda toshchalarga aralashib marvarid donalari singari tovlanardi suvning sokin o'ychan oqqan joylarida esa yulduzlar osmondagi kabi porlab turardi xayolimdan shunday fikrni o'tkazdim dashtdagi chashma ba'zi ko'ngli ochiq va orzu istaklar bilan to'lib toshgan go'yo butun olamni o'zida mujassamlashtirgan insonning ruhiy holatini eslatar ekan men buloq bo'yida o'tirib tungi sokin dashtni tomosha qildim uni butun vujudim bilan his etdim xayolan qayta tasavvur etdim bu shirin xayollarimni kimga aytay kimga izhor etay izohlashim qiyinu ammo sochi peshonasiga tushib turgan nomi noma'lum qiz menga xuddi ana shu odamday tuyulardi faqat o'shagina ko'nglimdagini tushuna olar faqat o'shagina his hayajonlarimga sherik bo'la olardi ehtimol buning siri bizning birinchi marta shu buloq bo'yida uchrashganimizda va unga bo'tako'z deb nom qo'ygan kezlarimizda paydo bo'lgandir qayerda ekan hozir mening xayolim u bilan band ekanligini bilarmikin yaqinda yerni haydab bo'lamiz shunda men uni izlab topaman bu yerga buloq bo'yiga olib kelib anorxoy o'lkasi haqida hikoya qilib beraman she'r bilan emas yo'q masxara qilmasin tag'in anorxoy cho'lining kelajagini o'zimcha qanday tasavvur etgan bo'lsam shundayligicha so'zlab beraman bu yerdan ketayotib yana yulduzlar to'la osmonga suqlanib qaradim nimaiki ko'rsam ko'zlarim quvonchga to'lardi ammo shu mahal tepalik ustida xotin kishining avvalgidek beo'xshov va nursiz tosh haykali ko'rindi nazarimda u hozir ham atrofdagi hamma narsalardan bexabar oqib tushgan nursiz ko'zini qisib olislarga ruhsiz boqib turardi oy ham chiqdi men haydalgan yerning narigi tomonida sekin jilib kelayotgan ikkita sharpani sezib qoldim bu kiyiklar edi qayoqqa ekan ehtimol suv ichgani kelishayotgandir kiyiklar haydalgan yerning chekkasiga kelib neft va temir hidi anqib turgan shudvolga o'tishga jur'at etolmay taqqa to'xtab qolishdi ular kumushrang tovlangan oy nurida shu bo'yicha qimir etmay uzoq turishdi shoxlari tarvaqaylab ketgani erkak kiyik yag'rini pastrog'i urg'ochi kiyik oydinda ikkalasining ham katta katta ko'zlari yaltirab turardi yengil boshlarini sergaklik bilan yuqori ko'tarib bir birining pinjiga kirib turishardi ular shu tarzda uzoq qotib turdilar kiyiklarning bu turishi dashtlikka nima bo'ldi eski so'qmoq yo'llar qayoqqa yo'qoldi qanday kuch bu yerlarni ag'dar to'ntar qilib tashladiykin deyayotganda edi ular haydalgan yerdan o'tishga jur'at etisholmadi orqaga qaytishdi xipcha oyning kumush shu'lasi xiyol aks etib turardi ular bemalol uzoqlashsin deb yana biroz o'tirdim so'ng o'tovga qaytib kelib qorong'ida o'z joyimni paypaslab topdim da allamahalgacha uxlayolmay cho'zilib yotdim shu payt qulog'imga pichirlagan ovoz eshitilib qoldi abu bakr bilan qalipa birga yotishgandi ehtimol ilgarilari ham shunday bo'lgandir biroq men buni bilmasdim qalipa entikib yig'lar alla narsalarni gapirar edi lekin men nimaligini tushuna olmadim bo'ldi bas endi yetar dedi abu bakr uyqu aralash shaharga borsak hammasini to'g'irlaymiz bir ikki kun yotasanu bekorga qayg'urishning nima keragi bor qalipa alam bilan javob qaytardi buning uchun tashvishlanayotganim yo'q o'zimdan nafratlanaman nega men senday bir odamni sevib qolgan ekanman nimangga uchdim sening hayronman koshki sen odamlarga biror yaxshilik qilgan bo'lsang nima bo'lib senga bir itda yopishib qolganimni bilmayman pushaymon qilmaysan ish tugagach seni darhol olib ketaman yo'q pushaymon qilaman umr bo'yi pushaymon qilib o'taman lekin nima bo'lsa ham ketaman yolg'iz qolishni istamayman sekinroq gapirsang chi yaqinroq yot ha allaqachon shunday qilishing kerak edi butun yostiqni ho'l qilib tashlaganingni qara men boshimni burkab oldim dilimni siyoh qiluvchi bu gaplarni eshitmaslik uchun tezroq uxlab qolgim keldi ellik birinchi trek beshinchi bob quyosh kun sayin qizdirayotgan edi Sarokin tez tez qatnaydigan bo'lib qoldi suratni oshirish zarur edi vaqt qistalang tuproq esa tobora qurib boryapti biz yana besh kuncha yer haydashimiz kerak ekuvchilarning ham shuncha kunlik ishi qolgan Sarokinning aytishicha kuzdan boshlab bu yerlarni shudgor qila boshlaymiz kelasi yil esa bu yerga juda ko'p traktorlar keltirilib maxsus rtslar tashkil etiladi sorokin hamma ishni reja bilan olib borardi u har kuni cho'lni undagi jarlik soyliklaru pasqam yerlarni aylanib yurardi dashtni shunchaki bilibgina qolmay uning har bir qarichigacha o'rganib olgan bu yerlarning hammasi uning miyasida o'rnashib qolganday edi endi anorxoyda qish qattiq kelgan paytlarda ilgarigiday mashina va samolyotlarda yem xashak tashib yurmaslik kerak Sarokin buning ham ilojini topadi biz abu bakr bilan yarim kechagacha yer haydaymiz dalada tunab tong otishi bilan yana ishga kirishamiz ish shu qadar og'irki abu bakr menga tegijaylik ham qilmay qo'ydi xuddi u meni ko'rmayotganday e'tibor ham bermasdi ammo yashirin adovati xomragan ko'zlardan sezilib turardi bu endi mening uchun xavfli emas men o'z ishimni qilib o'z orzu umidlarim bilan yashayman tepalik ostidagi soylikka cho'ponlar oldiga boradigan va u yerda jingala sochli qizchani izlab topadigan kunning kelishini orziqib kutardim o'sha kunlarda biz yangi bir katta maydonni haydashga kirishgan edik o'z ishingdan qanoatlansang, ko'nglingga yoqqan ish bilan band bo'lsang biror yangilikka qadam qo'yish doim maroqli bo'ladi maktabda o'qib yurgan kezlarimda ham daftarning yangi sahifasidan yozishni yaxshi ko'rardim ertalab hali hech kim yurmagan qor ustidan chopib yurishni birinchi bo'lib iz qoldirishni sevardim bahorda hali hech kim yurmagan tog' yon bag'irlarga chiqib ilk bor ochilgan lolalarni terishga oshiqardim bunda kishiga huzur bag'ishlaydigan o'ziga maftun etadigan qandaydir sir bor bepoyon anorxoy dashtida hozirgacha inson qadami yetmagan yerda yangi iz qoldirish mening uchun dastlabki satrdek hali iz tushmagan oppoq qordek qo'l urilmagan loladek tuyulardi ramosda turib olib plug tishlarning oyog'im ostidagi birinchi jo'yaklar hosil qilishini zavqlanib tomosha qilaman ko'zni qamashtiradigan yaltiroq tushlar sira tinim bilmay yer bag'rini tilib qatlamlarni sekin asta ag'darib boradi chekkadagi plug tushosidan ostidan go'yo to'lqinlar ustida baliq o'ynoqlayotganday nimadir to'satdan yalt etib ketdi tushning yaltiroq yuzida o't bo'lib yondi va darhol egat orasida g'oyib bo'ldi men shu zahoti plugdan sakrab tushdimda o'zimni o'sha joyga otdim tuproq ostidan cho'ziq shakldagi og'ir metall parchasini oldim bu shunchalik go'zal narsa ediki hayajonlanganimdan qo'llarimni yozib qichqirib yubordim oltin ovozimni eshitgan abu bakir menga qayrilib qaradi va traktorni to'xtata solib yerga sakrab tushdi nima topding oltin qaragin abu bakir oltin u men tomon avval sekin asta so'ng birdan shoshib yura boshladi men bu oltin rangli chiroyli narsani kaftimda tutib unga uzatdim qani nahotki oltin bo'lsa deb men uzatgan narsani qo'liga oldi va u yoq bu yog'ini ko'rib yengi bilan artdi he bu yerda oltin nima qilsin dedi bo'g'iq ovoz bilan keyin kutilmaganda rangi o'chib ketdi oltin bo'lishi mumkin emas abu bakr metal parchasidagi loylarni tirnog'i bilan tushirib zo'rma zo'raki iljaydi ko'zlarimga boqmay istar istamas metalni menga uzatdi nega oltin bo'lmas ekan dedim jahl bilan buning og'irligini ko'r sakkiz yuz grammcha keladi o'n ikkinchi asrda bu yerlarda mo'g'illar yashagan ular bu yerga kelishdan oldin xitoyni zabt etib ko'plab oltin olib chiqib ketganlar ehtimol bu ham ana shu tarzda bu yerlarga kelib qolgandir men bu gaplarni topgan narsam haqiqatan ham oltin ekanligini tasdiqlash uchun aytdim ana shu ishonch bilan mast bo'lib xom xayolimni davom ettirdim o'zimni ham hayratda qolgan abu bakrni ham so'zlarimning to'g'riligiga ishontirmoqchi bo'ldim bilasanmi bu narsa necha asrlardan beri yer ostida yotibdi bo'lak metal bo'lsa allaqachon zanglab ketardi bu esa zanglamagan haqiqiy oltin bir vaqtlar bu yerda anorxoy ko'chmanchi qabilalari o'zaro jang qilganlar bu yerlarda qanaqa janglar bo'lganini bilsang edi bu narsa o'sha zamonlardagi xonlar qilichining dastasi bo'lsa ehtimol mana o'zing ham ushlab ko'r ushlash uchun qanday qulay abu bakr parchani olib qo'lida salmoqlab ko'rdi oltin bo'lmasa ham qiziqchilik uchun biladigan kishilarga ko'rsatish kerak dedi da uni cho'ntagiga solib qo'ydi yana sen buni plugdan tushirib qo'yma menda tursin ha mayli rozi bo'ldim men abu bakr og'irlashgan cho'ntagini ushlaganicha traktor tomon ketdi biz yana ishni davom ettirdik men topgan narsamni qanday qilib o'qituvchim oldiyorovga esdalik uchun yetkazishni o'ylardim unda bunaqangi buyumlar ko'p topgan buyumimni ko'rsa u albatta biror qiziq narsani hikoya qilib berar edi keyinchalik men charchab qolib oltinimni unutdim traktorning bezovta harakati meni juda ezib qo'ydi hozir abu bakir mashinani juda g'alati haydayotgandi goh ikkilanganday sekin yurgizar goh motorni qattiq gurillatib shiddat bilan haydar edi traktorning trubasidan burqsib chiqqan qora tutun haydalgan yerga nimrang bo'lib yoyilar edi biz kechgacha shu holda ishladik quyosh botgan bo'lsa da dala yorug' edi abu bakr kabinadan bir necha bor bosh chiqarib menga allaqanday sirli qarab qo'ydi mana u traktorni ham to'xtatdi bu yoqqa kel deb qo'l silkidi u men kabinaga chiqdim abu bakrning rangi ro'yi o'chib ko'zlari sarosimalik bilan chor atrofga alanglardi u peshonasidagi terlarni artib motor ovozi aralash shunday dedi qichqiray desam ovozim yetmasdi sen bor richaklarni o'rnatginda keyin traktorni biroz o'zing hayda tobim qochib turibdi negadir mazam yo'q sof havoda aylanib kelaychi zora tuzalib qolsam bor boraver dedim men plug oldiga borib qaytib kelgunimcha abu bakr traktordan tushdi u rangi oqarib birdaniga o'zgarib ketgan edi ikki bukchayganicha asta qadam tashlab indamay bir chekkaga qarab yo'l oldi ha u qattiq kasal bo'lib qolganga o'xshaydi ehtimol qorni og'riyotgandir ana qornini ushlagancha bukchayib ketyapti dedim ko'nglimda va traktorini haydab ketdim traktor bir tekisda jadallab yurib ketdi u yana mening ixtiyorimda edi har galgidek hayajonlanib mashinani to'g'ri haydashga intilaman kartaning u burchiga yetib traktorni burdimda orqamga qaytdim qosh qorayib sovuq tusha boshlagan edi oldinga diqqat bilan qarab yana ikki marta aylangach traktorning chiroqlarini yoqaman deb ko'nglimdan o'tkazdim oldimda tepalikning yonbag'rida kimdir tez tez qadam tashlab uzoqlashib borardi keyin u pastga chopib tushib ko'zdan g'oyib bo'ldi men uning yelkasinigina ko'rib qoldim bu abu bakr edi unga nima bo'ldi qayoqqa yugurib ketdi u ehtimol biror narsa ko'rib qolgandir dalaning o'rtasiga borib kabinadan boshimni chiqargan holda bir daqiqa qarab turdim ammo abu bakr ko'rinmadi u qayoqqa ketdi ekan axir u kasal edi ku qiziq traktorini to'xtatdim da motorni sekin yurgizib qo'ydim abu bakr hoy abu bakr deb qichqirdim undan sado chiqmadi shundan keyin ovozim baralla eshitilsin deb motorni butunlay o'chirib qo'ydim abu bakr qayerga ketding javob ber deb qichqirdim cho'lga qarab lekin oqshom qo'ynida keng dala sukut saqlardi uning ahvoli og'irlashib qolgan bo'lsa chi xayolimda u g'ujanak bo'lib to'lg'anib qaddini rostlay olmay yerda yumalab yotgandek edi traktordan sakrab tushdimda kuchim boricha chopib ketdim tepalikdan oshib tushib u yoq bu yoqqa qaradim hech kim ko'rinmasdi bir baland tepalik ustiga chiqib qarasam tekis dalada ketib borayotgan abu bakr ko'rinib qoldi u ancha uzoqlashib ketgan edi abu bakr qayoqqa ketyapsan deb qichqirdim biroq u orqasiga qayrilib qaramadi ko'p o'tmay esa xuddi yer yutganday ko'zdan g'oyib bo'ldi men yana biroz turdimda ma'yusgina orqamga qaytdim ufq shu'lasining so'nggi tig'lari ko'kda zaif jilvalanardi dasht sahnini qorong'ilik qopladi iztirobga tushib parishon xotir yurib borardim bu sukunat menga birdan g'alati bo'lib tuyuldi go'yo dasht mening qadam tashlashlarimga fikru o'ylarimga quloq solib turganday edi men abu bakrni o'ylardim bu o'lkada o'tmishda bo'lgan voqealarni gapirganimda abu bakir meni masxara qilar gaplarimga ishonmasdi endi bo'lsa bu la'nati oltin haqida qayoqdagi gaplarni gapirsam ham hangu mang bo'lib qoldi yo'q bunday kishilar hushini yo'qotmaydi aslida u allaqachonlardan beri bir yomon fikrda yurgan ekan chog'i bu haqda ba'zan gapirib sarokinni qo'rqitmoqchi ham bo'lardi u bu yerdagilarning hammasini yomon ko'rardi hamma bilan bir bir urushib chiqqan xo'sh qalipa chi abu bakr hammadan ham ko'ra undan tezroq qutulishni o'ylardi bu homilador xotinning ishqini abu bakr boshiga urarmidi maoshini ham kutib yurgan ekan shekilli kechagina maosh oldi yonida katta pul u hech qachon pulini o'tovda qoldirmay doim o'zi bilan birga olib yurardi demak u biroz pul to'plagan buning ustiga men topgan narsa oltin bo'lib chiqsami xayolimni qalipaning ovozi bo'ldi abu bakir qayoqdasizlar tunda ishlashimiz uchun u bidonlarda suv keltirgandi qayoqqa ketib qoldinglar qalipa meni tashvishlanib qarshi oldi yuragimni vahima bosib ketdi senlarni kutyapman kutyapman traktor turibdiyu daraklaring yo'q men unga nima ham der edim gapning rostini aytdim qo'ydim abu bakir ishini tashlab ketib qoldi a nega nima uchun duduqlanib so'radi qalipa bilmadim unga oltin haqida og'iz ochmadim abu bakirning bu ishidan uyalib ketgan edim demak ketibdi da qalipa biroz jim turdi da so'ng aravadan bidonni shiddat bilan ko'tarib zo'rg'a yerga tushirdi bu suvni nega olib yuribman a dedi dovdiragancha o'ziga o'zi men bidonni ko'tarib radiator yoniga olib bordim qalipa esa kabinaga yuzini qo'yib achchiq achchiq yig'ladi ko'nglim buzilib ketdi uni qanday qilib yupatishni bilmadim balki qaytib kelar dedim o'z gapimga o'zim ham ishonmay men uning uchun yig'layotganim yo'q dedi u o'pkasi to'lib ko'z yoshlari bilan yuvilgan yuzini menga o'girib ishonardim orzu qilardim lekin kimga ishonib yurgan ekanman nimani orzu qilib yurgan ekanman deya to'satdan fig'on ko'tardi dardli ovozining aks sadosi butun dashtni qopladi ishchan yigit deb o'ylovdim badfe'lligi bora bora yo'qolib ketar deb o'ylagandim yaxshilik bilan mehr muhabbat bilan uning qalbini yumshatmoqchi bo'luvdim u bo'lsa hech narsani tushunishni istamadi qanday kelgan bo'lsa shundaycha g'oyib bo'ldi alam qiladi odamga bilsang edi shunday alam qiladiki men ma'yus va garang bo'lgan holda jim turardim qalipaning ahvoliga juda achindim u qanday qilib mana shunday odamni sevib qolganligini tushuna olmasdim ammo abu bakir bugun qalipani tashlab ketib haqiqiy baxtdan ajralganligini bilsa edi unda qalipa emas balki uning o'zi qish bo'ronida qolgan bo'riday bo'kirib yig'lardi qalipa aravaga o'tirdi da xomushgina qaytib ketdi anorxoy dashti jimgina uxlab yotardi uzoq uzoqlardan parovoz gudogi yovshan butalari uzra arang yetib kelardi ehtimol abu bakr yuk poyezdiga osilib ketayotgandir ketaver ablah sening yo'ling o'sha yoqda anorxoy sensiz ham turaveradi sensiz ham ishimizni bajaraveramiz uni boshqa eslashni istamasdim ishga kirishish kerak men motorni yondirish uchun ancha urindim keyin kabinaga o'tirdim chiroqlarni yoqib yubordim endi hamma ish uchun o'zim javobgarman qani endi o'sha dilbar qiz hozir yonimda bo'lsa yu bu yovvoyi yovshanzor dasht ajoyib anorxoy o'lkasiga aylanajagini hikoya qilib bersam bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yil kitob nihoyasiga yetdi uni muslima murodova o'qidi ovoz rejissyori ilhom oripov studiya badiiy rahbari isroil oripov o'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati san'at gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi toshkent shahri 2016 yilning dekabr oyi hurmatli kitobxon san'at gulshani ovoz yozish studiyasida yozilgan audio kitoblardan nusxa ko'chirish